بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي الشريط السابع ويحتوي على سور هود يوسف الرعد إبراهيم แนะนำบทฮูดบทฮูดเป็นบทมักกิยะมี123องค์การ نعم، نعم، ที่ให้ความสนใจต่อหลักการศรัทธาของศาสนาอิสลามคือการศรัทธาต่อลอศรัทธาต่อบรรดาศาสนาทูตศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทน ตลอดจนได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของบรรดานบีอย่างละเอียด เป็นการปลอบใจท่านนบีมูฮัมมัดสลลลฮุอะลัยวะสลัมในขณะที่ท่านประสบกับการทำร้ายของพวกมุชริกีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาขับขันที่เผชิญกับท่าน คือหลังจากที่ลุงของท่านคือ อบูตอเลบและพัญญาของท่านคือ คอดียะได้สิ้นชีวิตลงในระยะนั้น องค์การต่างๆ ได้ถูกประทานลงมา เล่าถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแก่บรรดารอซูล ซึ่งได้รับการทดสอบนานาชนิด ทั้งนี้เพื่อให้ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสลัม ได้ยึดถือเป็นแบบฉบับในการอดทนและมีความหนักแน่น บทเริ่มด้วยการเทิดพระเกียรติของอัลกุรอานซึ่งได้ถูกประทานลงมาอย่างสมบูรณ์แบบในทุกๆด้าน หลังจากนั้นได้กล่าวถึงพื้นฐานของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามด้วยการพิสูจน์ ทางสติปัญญา พร้อมกับการเปรียบเทียบระหว่างสองฝ่าย คือฝ่ายที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและฝ่ายที่หลงผิด ต่อจากนั้นได้กล่าวถึงศาสนาทูตที่มีเกียรติทั้งหลาย โดยเริ่มด้วยเรื่องของดบีนัวอะไลสลาม บิดาคนที่สองแห่งมนุษยชาติ นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงเรื่องของดบีฮูดอะไลสลาม ซึ่งบทนี้ตั้งชื่อตามชื่อของท่าน ต่อจากนั้นได้กล่าวถึงเรื่องของดบีซอแลเรื่องราวของดบีลูตเรื่องราวของดบีชูอิบเรื่องราวของดบีมูซาและฮารูอัลลอฮ์ทรงประทานพรและความสานติแก่พวกเขาทั้งหลาย ต่อจากนั้นก็เริ่มโดยการวิจารณ์ เรื่องราวต่างๆว่า เป็นบทเรียนและข้อเตือนสติ เช่นการทำลายผู้อาจทำให้ประสบกับความหายนะ บทนี้จบลงด้วยการชี้แจงถึงเคล็ดลับในการกล่าวถึงเรื่องราวของบรรดาศาสนาทูต ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นข้อคิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิเสธศรัทธาและฝ่าฝืนในอดีตกาลและเพื่อทำให้จิตใจของท่านนบีมูฮัมมัดสลลลลอฮุอะลัวะสลัมหนักแน่น ในการเผชิญกับความทุกข์ยากความหนักใจ ตลอดจนสถานการณ์ที่เลวร้าย การที่บทนี้จบลงด้วยการให้ความเป็นเอกภาพ เช่นเดียวกับที่ได้เริ่มต้นด้วยการให้ความเป็นเอกภาพก็เพื่อจะให้เป็นการสอดคล้องกันในตอนแรกเริ่มและตอนจบบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออลิฟลา كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير อลิฟลาม รอคำพีที่องค์การทั้งหลายของมันได้ถูกให้รัดกลุ่มมีระเบียบแล้วถูกจำแนกเป็นเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดแจ้งจากพระผู้ทรงปริชายานผู้ทรงเชี่ยวชาญอัลลตบดูอัลลอฮอิน บชีรเพื่อพวกเจ้าต้องไม่เคารพพักดีผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์แท้จริง ฉันได้รับการแต่งตั้งจากพระองค์ท่านมาอย่างพวกเจ้าในฐานะผู้แจ้งข่าวร้ายและข่าวดีและ ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير และพวกเจ้าจงขอพยโทษจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า แล้วจงกลับตัวต่อพระองค์พระองค์ทรงให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า ซึ่งปัจจัยยังชีพที่ดีไปจนถึงวาระหนึ่งที่กำหนดไว้ และพระองค์จะประทานให้แก่ทุกๆคนที่ทำความดี ซึ่งความดีของเขา และหากพวกเจ้าหันหลังให้ แท้จริงฉันกลัวแทนพวกเจ้า ซึ่งการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ่การกลับของพวกเจ้าย่อมไปสู่อัลลอฮ์และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง أنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور พึงทราบเถิดว่าแท้จริงพวกเขาปกปิดความลับไว้ในส่วนอกของพวกเขา เพื่อพวกเขาจะซ่อนความเป็นศัตรูจากพระองค์ พึงทราบเถิดว่าขณะที่พวกเขาเอาเสื้อผ้าของพวกเขาปกคลุมตัวนั้น พระองค์ทรงรู้สิ่งที่พวกเขาปกปิด และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในสวงอกและ และไม่ว่าสัตว์ตัวใดที่เหยียบย่ำลงในแผ่นดินเว้นแต่เครื่องยังชีพของมันเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์และพระองค์ทรงรู้ที่พำนักของมันและที่พักชั่วคราวของมันทุกสิ่งอยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งอยู่แล้วและ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 และบัลลังก์ของพระองค์ทรงอยู่เหนือน้ำเพื่อพระองค์จะทรงทดสอบพวกเจ้าว่า ผู้ใดในหมู่พวกเจ้ามีการงานที่ดีเยี่ยม และหากเจ้ามูฮัมหมัดกล่าวว่า แท้จริงพวกเจ้าจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา หลังจากที่ได้ตายไปแล้ว แน่นอน บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่า นี่ไม่ใช่อื่นใดเลย นอกจากเล่กลอย่างชัดแจ้งและอินอัครนาอันฮุมุลอาดาบอิลาอุมมะติมาดูดะติลายูลุนมายะฮบิซุ และหากเรายืดระยะเวลาการลงโทษของพวกเขาออกไปอีกระยะเวลาหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่า อะไรหรือได้ยับยั้งมันไว้พึงทราบเถิดว่าวันซึ่งการลงโทษจะมาอย่างพวกเขา มันจะไม่ละเว้นไปจากพวกเขา และมันก็จะห้อมล้อมพวกเขาตามที่พวกเขาได้เคยยอะเย้ยมันและ إنه ل ي و س كفور และถ้าเราได้มนุษย์ลิมรสความเมตตาจากเราแล้วเราได้ดึงมันกลับมาจากเขาถ้าจริงเขานั้นเป็นผู้หมดหวังและสิ้นศรัทธาอย่างแน่นอน و ل ئ لفرح فقور และถ้าเราได้ให้เขาลิ้มรสความโปรดปรานหลังจากความทุกข์ยากได้ประสบกับเขา แน่นอนเขาก็จะกล่าวว่า ความชั่วร้ายต่าง ๆ ได้ผ่านพ้นจากฉันไปแล้วถ้าจริงเขานั้นเป็นผู้คึกขนองยิ่งยะโสอยากแน่นอน إلا ا ل ذ ي อามิลุสซ م ลิฮาติอูลาอิกะละฮุม مغفرة وأجر كبير เว้นแต่บรรดาผู้อดทนและกระทำความดีทั้งหลายชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาจะรับการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا อินนามะอันตะนดีรุวัลลอฮุอะลาคุลลิชัยอินวะกีลและบางที่เจ้าจะทิ้งบางส่วนให้มีองค์การลงมาอย่างเจ้า และโวกของเจ้าจะอึดอัดต่อสิ่งนั้น โดยที่พวกเขากล่าวกันว่า ทำไมเล่าขุมทรัพย์จึงไม่ถูกส่งลงมา หรือทำไมมลักจึงไม่ถูกส่งลงมาพร้อมกับเขา แท้จริง เจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้น และอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรักษาทุกสิ่งอัมยกูลูนฟตรอหรือพวกเขากล่าวว่ามูฮัมหมัดได้ปลอมแปลงอัลกุรอานขึ้นมา มูฮัมหมัดกล่าวว่า ดังนั้นพวกเจ้าจงนำมาสักสิบบท ที่ได้ถูกปลอมแปลงขึ้น ให้ได้อย่างอัลกุรอานและพวกเจ้าจงเรียกผู้ที่มีความสามารถในหมู่พวกเจ้าอื่นจาก อัลลอฮ์ให้มาช่วย ถ้าพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงและ هل أنتم مسلمون หากพวกเขาไม่ตอบสนองการเรียกร้องของพวกเจ้า ก็จงทราบเถิดว่า แท้จริงอัลกุรอานถูกประทานลงมา โดยความรอบรู้ของอัลลอฮ์และนั่นคือ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์และพวกเจ้ายังไม่ยอมจำนนอีกหรือ م ن و ف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ผู้ใดปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ และความสวยงามของมัน เราก็จะตอบแทนให้แก่พวกเขาอย่างครบถ้วน ซึ่งการงานของพวกเขาในโลกนี้เท่านั้น โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกริดรอนการงานนั้นแต่อย่างใด أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ชนเหล่านั้นพวกเขาจะไม่ได้รับการตอบแทนอันใดในปรโลก นอกจากฝ่ายนรก และสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ในโลกนี้ก็จะไร้ผล และสิ่งที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ก็จะสูญเสียไปและ فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ดังนั้น ผู้ที่อยู่บนหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของเขา และผู้เป็นพยานจากพระองค์จะสาธยายมัน และก่อนหน้านั้นมีคำพีของมูซาเป็นแนวทางและเป็นความเมตตา ชนเหล่านั้นจะศรัทธาต่อมัน และผู้ใดจากพรรคต่างๆ ปฏิเสธศรัทธาต่อมัน ฝ่ายนรกคือสัญญาของเขา ดังนั้นเจ้าอย่าได้อยู่ในการสงสัยมันเลย แท้จริงมันเป็นสัจธรรมจากพระเจ้าของเจ้า แต่ทว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่ศรัทธาล ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين และผู้ใดเล่าจะทำยิ่งไปกว่าผู้ที่กล่าวเท็จต่อหรอชนเหล่านั้นจะถูกนำมาเสนอต่อพระผู้อภิบาลของเขา และบรรดาพยานจะกล่าวว่า พวกเหล่านั้นคือบรรดาผู้กล่าวเท็จ ต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา พึงทราบเถิดว่าการสาบแช่งของลอจะได้แก่บรรดาผู้ที่อธรรมคือบรรดาผู้ที่กีดขวางทางของอัลลอ์และพวกเขาใคร่ที่จะให้มันคดเคี้ยว และสำหรับพวกเขาในปรโลกนั้นเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา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 นอกจากลอค่าลงโทษแก่พวกเขาจะถูกเพิ่มเป็นทวีคูณ พวกเขาไม่สามารถที่จะฟังได้ และไม่อาจจะเห็นได้อุลอิกลลดีนขสิรูอันฟุสุมวดลลันุมมาานูยฟตรูนชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาขาดทุน และสิ่งที่พวกเขาอุปโลกขึ้นนั้น ก็ได้เตลิดหนีไปจากพวกเขา โดยแน่นอน พวกเขาเป็นผู้ขาดทุนยิ่งในปรโลกอินนัลลดีนอามานูวะมิลุสซาลิฮาติวะอัคบตูอิลารับบิฮิมอุลาอิกอัศฮาบุลจันนติฮุมฟีฮาคาิดูนแท้จริง บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดี และสำรวมตนต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา ชนเหล่านั้นคือชาวสวรรค์ซึ่งพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล مثل الفريقين كالأعمى والأصم و ا ل ب ص วัล ا ل س م ي ع ه ส يستويان مثلا أفلا تذكرون อุปมาของทั้งสองฝ่าย ดังเช่นคนตาบอดด้วยหูหนวกกับคนมองเห็นและได้ยิน ทั้งสองนี้จะเท่าเทียมกันหรือ พวกเจ้าไม่ได้ไตรตรองดอกหรือและโดยแน่นอนเราได้ส่งนัวไปยังกลุ่มชนของเขา โดยเขากล่าวว่าแท้จริง ฉันเป็นผู้ตักเตือนอันแน่ชัดแก่พวกเจ้าแล้วอลลาบดูอิลลัลลอฮอิน أخاف عليكم عذاب يوم أليم คือพวกเจ้าอย่าได้เคารพผู้ใดอื่นจากอัลลอฮ์ถ้าจริงฉันกลัวแทน พวกเจ้าถึงการลงโทษในวันอันเจ็บปวด